Ja to dzisiaj wam opowiem, co robiłem po południu. Ja to dzisiaj wam opowiem, co robiłem po południu. Ja to dzisiaj wam opowiem, co robiłem po południu. No, Musiałem się napokoić. Po południu ja to byłem tam chałupie. Po południu ja to byłem tam chałupie. Po południu ja to byłem tam chałupie. tygodniu jestem byłem tam w Europie. 무슨 일이야? 무슨 일이야?